Թշնամի պետության կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմներն ունեցել են նաև հայկական մշակութային ինքնության ու պատմության ոչնչացման նպատակ։ 44-օրյա պատերազմը եւս բացառություն չէր։ Առաջին օրից սկսած Ադրբեջանը ծանր տեխնիկայով հրթիռակոծել ու ռմբակոծել է արցախյան մշակութային արժեքները։ Պատերազմի ավարտից հետո ռազմական բռնազավթման տակ գտնվող հայկական տարածքներում ոչնչացան եկեղեցիներ, խաչքարեր, անկամ պատմական գերեզմանոցներ։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում թշնամին ճանապարհաշինարարական աշխատանքի պատր դրվակով Բերձորում ավերել է պատմական գերեզմանոցը։ Մշակութային ժառանգության փորձագետ Արցախի մշակութային ժառանգության մշտադիտարկում ծրագրի գիտաշխատող Արմինե Տիգրանյանի խոսքով տարածաշրջանում չի կարող լինել հայերի ավելի խոսուն վկայություն, քան գերեզմանոցներն են, ինչի ավերման համար հատուկ ռազմավարություն է ընտրվել։ Նման պնդման համար հիմք է տալիս այն հանգամանքը, որ գերեզմանոցներն ավերվեցին Ադրբեջանում նոր ենթակառուցվածքներ ստեղծելու շարժառիթով, գլոբալ ճանապարհաշինական աշխատանքների քողի ներքո, որի արդյունքում անհետ ոչնչացվեցին ճանապարհների մոտ գտնվող հայկական պատմական մի շարք բնակավայրեր, եւ այդ գործընթացը ըստ էության հանգեցրեց Շուշի պատմական գերեզմանոցի ավերմանը, Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքի սղնախի 18-րդ դարի հայկական գերեզմանոցի ոչնչացմանը, ինչպես նաեւ առանձին առանձին մի շարք գերեզմանոցների ավերմանը։ Բերձորի պատմական գերեզմանոցի ավերումն արձանագրել է Կովկասի ժառանգության մշտադիտարկման կենտրոնն ընթացիկ տարվա մայիսի 18-ին։ Կենտրոնն արբանյակային պատկերների միջոցով արձանագրել է այնտեղ տեղադրված 14-րդ դարի եզակի խաչքարի, ինչպես նաև 15-ից 16-րդ դարերով թվագրվող մի շարք խաչքարերի ոչնչացումը։ Փաստին անդրադարձել է նաև Արցախի մշակութային ժառանգության մշտադիտարկման նախաձեռնությունը Monument Watch.org կայքում։ Պետք է ասել, որ Լաչինի գերեզմանոցի տարածքի 14-րդ դարի եզակի խաչքարի ոչնչացումը միջազգայնորեն արգելված է, Քանզի խաչքարերի մշակույթը եւ հայկական խաչքարերի արվեստը 2010 թվականից դերևս ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում։ Սա նշանակում է, որ խաչքարային արվեստն ունի համամարտկային, բացառիկ, համընդգրկուն արժեք եւ միջազգային լրացուցիչ պաշտպանություն։ Խաչքարային արվեստը ճանաչված է որպես հայկական եւ անկախ այս կամ այն պետության ցանկությունից պետք է պահպանվի։ Համեմատելով հայկական տիրապետության ժամանակաշրջանում մշակութային ժառանգության եւ այսօր թշնամու տիրապետության տակ գտնվող հայկական մշակութային ժառանգության վիճակը, Խաշաթաղի նախկին ղեկավար պատմական գիտությունների դոկտոր Ալեքսան Հակոբյանը ոչ ավել ոչ պակաս վայրագության դրսևորում է կոչում ամեն մի քարը մեր համար հարազատ էր։ Անկամ այն քարը, որը դրել էին այդ 200 տարվա ընթացքում այն մարդիկ, ովքեր այդտեղ ապրել էին, եւ մենք ասում ենք, որ այս ավերակները կարևոր չի, մեր պապերն են կառուցել թե ուրիշի պապերը։ Պատերազմն են անցել ավերակները էին։ Մենք հերթով վերականգնում էինք եւ դրա մեջ հոգի էինք դնում, սիրտ էինք դնում, մարդկային ձևով էինք անում։ Մնացել են 5 գետեսմաններ հատուկ են իրենց հուշարձաններից, այն ինչ որ խորտային իշխանության ժամանակ չէին վերացրել հենց իրենք։ Մենք անում ենք այդպես։ Հիմա հիմա իրենք դիրություն են անում այդ տարածքին մեր հայրենիքին եւ ահա ցույց են տալիս իրենց իրական մոտեցումը։ Մի կողմից այդ մարդկային մոտեցում, հումանիստական մոտեցում, մի կողմից վայրենություն Բացի գերեզմանատան ու խաչքարերի ոչնչացումից Ադրբեջանը հիմնահատակ քանդել է նաև քաղաքի կենտրոնում բլրի վրա գտնվող դեռևս խորհրդային տարիներին կառուցված 1941-ից 45 թվականների հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող Փարքի հուշահամալիրը, որն այդ բռնապետական երկրի արդեն տասնամյակներ տևող նմանօրինակ գործողությունների շարունակությունն է։ Ինչպես նշում է Տիգրանյանը, բռնազավթված տարածքներում գտնվող հուշարձանները պաշտպանված են նաև միջազգային իրավունքով։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից Փարքի հուշահամալիրի հիմնահատակ ավերմանը, հարկ է նշել, որ միջազգային քրեական դատարանը իր 8-րդ հոդվածով օկուպացված տարածքներում մշակութային ժառանգության ոչնչացումը միջազգային ռազմական հանցագործություն է որակում։ Բացի դա, մշակութային ժառանգության ֆիզիկական ոչնչացումն արգելված է նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Փարիզում ընդունված մշակութային ժառանգության դիտավորյալ ոչնչացման մասին հռչակագրով։ Բռնազավթված տարածքներում ամենատարբեր, այդ թվում մշակութային ժառանգության պահպանման հարցերը կարգավորվում է միջազգային հումանիտար մարդասիրական իրավունքով։ Արդարադատության միջազգային դատարանը հաստատել է, որ բռնազավթված տարածքներում գործող օրենքները ձեռք են բերել սովորութային իրավունքի կարգավիճակ եւ գործում են համընդհանուր ու անշրջելի կանոնի դրույթներով։ Բայց արդյոք այդ կանոններն Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման հարցում անշրջելի են։ Չնայած ադրբեջանական վանդալիզմը բազմիցս դատապարտվել է, միևնույնն է։ Շոշափելի արդյունքներ չկան։ Բռնապետները շարունակում են ավերել։ Զրուցակիցներս այսպես են կարծում։ Պետք է ասել, որ Լաչինի գերեզմանատան եւ Եզակի խաչքարերի ոչնչացումը, ինչպես նաեւ Փարքի հուշահամալիրի ոչնչացումը եւ տարածաշրջանում հայկական մյուս արժեքների ոչնչացման քաղաքականությունը դերևս հստակ արձագանք չի ստացել միջազգային հանրության կողմից եւ Ադրբեջանը որևէ դատապարտման չի արժանացել նմանօրինակ վանդալիզմի գործողությունների կապակցությամբ։ Քաղաքակերտ աշխարհը բավականաչափ արձագանքում է եւ այդ արձագանքի չափը իհարկե ինձ չի գոհացնում որովհետև այնպես պետք է լիներ, որ նման բաները արգելվեին, իսկ արգելման մեխանիզմներ լինեին եւ արմատից կասեցվեր։ Անկախ պետության ճանաչված չճանաչված լինելու փաստից մշակութային ժառանգությունը պետք է պահպանվի եւ պատերազմական իրավիճակներում եւ խաղաղ գոյություն ունեցող միջազգային հումանիտար իրավունքի նորմերով։ Սակայն բռնապետական թշնամի երկիրը երկու պարագայում էլ միայն ավերել գիտի։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։